Kembali tim cimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Butiaster di Sukiwaras dengan judul Weden Das Wereng kedadian iki tak alami kira-kira sakulan kepungkur wektu kuwi pas wayah liburan semester. Jenengku Budi, sekolahku nok SMAN 1 Sugiwaras. Biasa anak sekolah yen libur mesti gawe acara jalan-jalan utawa luweh ngetrene jiji. Kira-kira pas dina malam Minggu sak sakmarine isak khusus bocah-bocah sing lanang kumpul nok ngarep sekolahan. Aku boncean karo Ali utawa diseluk Mbah Mreng. Lan Jeffrey boncean ambek Nanang utawa Gundul lan sak pinunggalane. Acara ya iku ngopi nang alun-alun Jonegoro. Cah sing kabeh rolas budal bareng metu ngulon dalan dander mergo luwih cedhak. Kira-kira jam 8 bengi aku lan bocah-bocah wis teko alun-alun. Aku langsung pesen kopi. ana sing pesen Joshua uga ana sing pesen eh teh lan cah ngobrol dewi-dewi ana sing ditinggal foto-foto uga ana sing golek cewek ...rami tenan alun-alun bengi kuwi ah ...rami tenan yo but alun-alun ni lah iya to mbah mbah wong jenenge alun-alun yo jelas rame to beda mek pasar Sugiwaras nek barisak sepi Aku jengker ngalor ngidul ora ngira wis jam 10 bengi. Bocah-bocah yo ngajak mulih. Nanging kopi sing tak pesen urung tek dadine bocah-bocah kon balik dhisik. Wis nang balik dhisik, gak popo aku tinggal porak. Lewani nyebut mulai dhewe. Gak popo, wong aku karo Mbah Breng wae kok. Wis nang tinggal gak popo. Ya wis, nekno tak tinggal ye. Oke. Ngopi tak lanjut no sak marini ngopi Mbah Breng tak jak mangan sate nek cedake alun-alun. saurunge balik mulih aku tuku sonbok. Kira-kira jam setengah rolas aku balik mulih karo Mbah Breng. dalane sepi, gak ana montor liwat sitok-sitoko. Pas teko ngarep SMA N1 Jindander, ujug-ujug ono swara dor kaya tembake Pak Polisi. Aku bingung, swara apa kuwi? Dumadakan swarane banku ngarep bledos. Mbah Breng tak kon mudhun lan kon nyurung. kangge ngilangi sepine wengi Mbah Breng tak kon muter son boku sing lagek tak tuku lagune enak tenan via valen bunda enak-enak nyetel lagu dumadan ana pitik babon ngeloni anake pas nok ngareban ban motor kucing bocor dirosong sakno. Mbah Breng takon nyekel. Mbah, pite iku cekelen pindah nang pinggir dalan. Mesakno kok nek diterak kol truk lak yo mati. Hati-hati lho ya. Yo yo but. Banjur pitik dicekel Mbah Breng lan ditelen nang pinggir dalan. Wis dale kono ae ndang ayo. Surung neh. Lagek ayo leh ku telung jangkah dumadakan aku dikagetno ana swara wong tuwa. Luwung oleh saengrekan. Mbah, swara apa kuwi Mbah Bring tak takoni yo gak cetha. Mbah. Pokoke yo krungu swarane wong to. Iya, Ibu. Lah mono sapa? Wong kaki meng yo gak ana wong liwat. Lah sik, Bu. Bacal to ayo didelok mengguri. Pas aku lan Mbah Bring mlengak mengguri. Astagfirullahaladzim. tungku rasane pedot-pedot. Awakku lemes kentolku ngejer. Dumadan ana ndas sing gemblundung ambek meringis ngedono untune sing ringeh-ringeh. Urung meneh rambuté sing dawane meh 5 meter. Matane mekan lan duwe siung ana tengah-tengahing sirah. Sirah ki mau kaya nyedhak aku lan Mbah Breng. Aku langsung mlayu, ora lali montorku ya melu tak gawa mlayu. kira-kira wis adoh nggonku mlayu lan wis tekan pemukiman warga. Aku ngerti kaya ana bengkel sing nrimo tambal ban. Montor banjur tak jagang. Aku lan ali nyeluk ambek prengkosan mergo mlayu. Lan ora pati suwe tukang tambal ban tangi banjur nambal ban sepeda. sak Sakmarine ditambal aku langsung balik mulai. Lan ora tak critakno kedadian mau marang tukang tambal ban. Aku selamat ngantek teko mah kira-kira jam telu. Cukup semene cerita saka aku Budi Metales Sugiwaras kanggo pendengar Jimatres yen liwat jurusan Dander Sugiwaras sing ati-ati mergo uga akeh omah lan akeh dedemite. Anda masih bersama tim jimat.